Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ օրվանորությունների մասին համարոտ։ Իրավիճակը Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում Հանրապետության նախագահը ստորագրել է հանրապետության քաղաքացիական օրենսգիրքը։ Քաղաքական ուժերի նախաձեռնած համանդրական բարեփոխումների նախապատրաստությունները ԼՂՀ-ում մտնում են նոր փուլ։ Արցախի հանրապետությունը ավարտել է մասնակցությունը Մոսկվայում կայացած միջազգային տուրիստական ցուցահանդեսին։ Կայացել է սեղանի թենիսի առաջնություն ԼՂՀ հաշմանդամ ազատամարտիկների մասնակցությամբ։ Ռուսաստանցի Սերգեյ Կարյակինը դարձավ շախմատի աշխարհի չեմպիոնի հավակնորդ։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ ԼՂ պաշտպանության նախարարության մամուլոցարայության հաղորդագրության համաձայն մարտի 26-ին հակառակորդը TR 107 տիպի հրթիռահրետանային կայաններից շփման գծի հարավ արևելյան ուղությամբ 5 կիլոմետր խորությամբ արձակել է 45 արկ իսկ հյուսիս-արևելյան ուղությամբ կիրառել է 60 եւ 82 մմ-անոց mm ականանետեր։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերի կողմից ձեռնարկված պատասխան գործողությունների արդյունքում հակառակորդը մարտի 26-ին հաջորդող երկու օրերի ընթացքում ձեռնպահ է մնացել խոշոր տրամաչափի հրետանային միջոցների օգտագործումից։ Մարտի 27-ին եւ 28-ին Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հիմնականում հրաձգային զինատեսակներից ադրբեջանական զինուժը հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակել է ավելի քան 3200 գրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը լիակատար վերահսկողություն են պահպանում առաջագծում եւ շարունակում վստահորեն իրականացնել իրենց արժեվ դրված մարտական խնդիրը։ Մարտի 27-ին Ադրբեջանի Ղազախի շրջանում սպանվել են ադրբեջանական զինված ուժերի զինծառայողներ լեյտենանտ Գալիբ Զուլֆուգարլն եւ Շարքային Գաֆարլի Հաջիևը։ Այս մասին հայտնում են ադրբեջանական զանգվածային լրատվամիջոցները հղում կատարելով Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության կայքին, որտեղ նշվում է, որ զինծառայողները սպանվել են Հայաստանի հետ սահմանում։ Ադրբեջանի զինված ուժերում եւ պաշտպանական համակարգի այլ կառույցներում կորուստը 2016 թվականի սկզբից մինչ այժմ կազմել է 11 զինծառայող, 3 զինծառայող վիրավորվել է։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը հայտնել էր, որ հանգստյան օրերին սահմանային հատվածում նկատվել է լարվածություն։ Հայկական բանակի գործողությունները եղել են համաչափ, պատասխան է տրվել բոլոր թիրախային կրակոցներին։ Համակրիստոնեական տոներին Ադրբեջանի կողմից իրավիճակի ապակայունացումը հրադադարի ռեժիմի պահպանման մասին միջազգային կազմակերպությունների հորդորները անտեսելը անպատասխան չի մնացել, ասել է Արծրուն Հովանիսյանը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը փորձում է հրադադարի ռեժիմի խախտման պատասխանատվությունը ուրիշի վրա բարթել Հայաստանին մեղադրելով համաձայնությունները չկատարելու մեջ։ Մասնավորապես մեկնաբանելով վերջին շրջանում շփման գծում լարված իրադրությունը Ադրբեջանի արտգոսնախարարության մամուլի ծառայության ղեկավար Հիկմետ Հաջիևը հայտարարել է, թե Զատկի եւ Նովրուզի շրջանում խաղաղության պահպանման համաձայնությունը չկատարելու մեջ մեղավոր է հայկական կողմը։ Նա հայտարարել է, որ հակամարտության կարգավորման մեջ առաջընթաց գրանցելու եւ հրադադարի ռեժիմի պահպանման համար Հայաստանի զինված ուժերը պետք է դուրս բերվեն Ադրբեջանի օկուպացված շրջաններից։ Դրանով նախորդ օրերին հրադադարի ռեժիմը ակտիվորեն խախտած Ադրբեջանը, որը իրադրությունը լարելով նախապատրաստական աշխատանքներ էր կատարում, ամփոփել է այդ ամենը դրանով մեղադրելով Հայաստանին։ ԵՀԿ Միսկի խմբի համանախագահները Վաշինգտոնում միջուկային անվտանգության 4-րդ գագաթնաժողովի շրջանակում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահներ Սերժ Սարգսյանի եւ Իլհամ Ալիևի միջև հանդիպում չեն ծրագրում։ Այս մասին հայտնել է ԵՀԿ Միսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Օրլիկը։ Վաշինգտոնում նախագահների հանդիպման գծով ծրագրեր չկան։ Այնուամենայնիվ մենք պատրաստ ենք օժանդակել այս տարի նախագահների միջև ակտիվ երկխոսության անցկացմանը։ Մյուս համանախագահների անունից ես ծրագրում եմ հանդիպումներ անցկացնել կողմերի հետ, որ เป զի քննարկենք Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացը, ասել է Օրլիկը։ Անցած օրերին որոշ զանգվածային լրատվամիջոցներ հավանական էին համարել Վաշինգտոնում միջուկային գագաթաժողովի շրջանակում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների միջև հանդիպումը։ Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը այսօր ստորագրել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգիրքը։ Հաղորդագրությունը ստացվել է Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից։ Արցախում քաղաքական ուժերի նախաձեռնած համարդարական բարեփոխումների նախապատրաստությունները մտնում են նոր փուլ։ Երկրի ղեկավարի հրամանագրով ձևավորվել է մասնագիտական հանձնաժողով։ ԼՂ ազգային ժողովի падգամավոր հայրենի խմբակցության անդամ Գագիկ Պետրոսյանի խոսքով դեռևս մայիսի 3-ի խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ ազատ հայրենի կուսակցությունը հանդես է եկել համանդրական փոփոխություններ իրականացնելու առաջարկով, որից հետո մյուս կուսակցությունները նույնպես կիսել են այդ տեսակետը։ Հանձնաժողովը դեռ նոր է ստեղծվել եւ ոչ մի կոնկրետ դրույթի վրա դեռ կանգ չեն քարել։ Հայեցակարգ պետք է ներկայացվի, ասել է Գագիկ Պետրոսյանը ու ավելացրել. Ազատ հայերենի կուսակցության համար համանadrական փոփոխություններ իրականացնելու ամենաառանցքային կետերից մեկը կառավարման համակարգի փոփոխությունն է։ Մենք գտնում ենք, որ խորհրդարանական կառավարման համակարգը ավելի արդյունավետ է։ Անդրադառնալով տեղական ինքնակառավարման ինստիտուտին Գագիկ Պետրոսյանը ասել է, թե առաջարկություն կա, որ փոքր համայնքներում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ չլինեն, դրանք լինեն միայն մեծ համայնքներում։ ԼՂՀ կառավարության որոշման փոփոխություն է կատարվել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գյուղական կամ քաղաքային բացառությամբ Ստեփանակերտ եւ Շուշի քաղաքների բնակավայրերում մշտապես բնակվող երիտասարդ ընտանիքներին բնակելի տներ կառուցելու նպատակով անհատույց պետական ֆինանսական աջակցություն տրամադրելու մասին որոշման մեջ, որով վերանայվել է նախորդ որոշմամբ հաստատված երիտասարդ ընտանիքի համար սահմանված տարիքային ցենզը։ Արցախի սոցիալական ծրագրերի հիմնադրամի տնօրեն Մարատ Հասրատյանը տեղեկացրել է, որ հանրապետության շրջաններում բնակարանաշինությունը խթանող ծրագրի փոփոխված տարբերակը ուժի մեջ է մտել ընթացիկ տարվա մարտի 21-ից։ Նա նշել է, որ փոփոխության արդյունքում նախկին 18-ից 35 տարեկանի փոխարեն ծրագրից կարող են օգտվել 18-ից 40 տարեկան ամուսիններից կազմված հանրապետության գյուղական կամ քաղաքային բացառությամբ Ստեփանակերտ եւ Շուշի քաղաքի բնակավայրում մշտապես բնակվող ընտանիքները։ Ընթացիկ տարվա մարտի 27-ին Արցախ ժամանած ֆրանսահայ բժիշկները, որոնց կազմում ընդգրկված են ուրոլոգ, պլաստիկ վիրաբույժ, օրթոպեդ, Ստեփանակերտի հանրապետական բժշկական կենտրոնում մինչև մարտի 30-ը իրականացնում են հիվանդների անվճար ընդունելություն, հետազոտություններ, խորհրդատվություն եւ վիրահատություններ։ Ֆրանսահայ բժիշկ անեսթեզիոլոգ, ռեանիմատոլոգ Հայ մեդ կազմակերպության նախագահ Հովանես Հեքերյանը նշել է, որ արդեն 27 տարի է, որ այցելում են Արցախ եւ համագործակցում գործընկերների հետ։ Տարիներ առաջ սկսած համագործակցությունը ոչ միայն շարունակում ենք, այլև նոր ծրագրեր ենք ստեղծում ու իրականացնում, ըստ որի ձգտում ենք անհրաժեշտ բժշկական ծառայություններ մատուցել մեր հայրենակիցներին։ Ունենք բարերարներ, ովքեր մեզ օգնում են ծրագրերի իրագործման համար։ Մշտապես կապի մեջ ենք Արցախի բժիշկների հետ եւ այդ շրջանակներում իրականացվող ծրագրերում ձգտում ենք ընդգրկել նաեւ ֆրանսիացի առաջատար մասնագետների, որ เป զի նրանք այցելեն, տեսնեն Արցախը, տեղի կյանքը, տեղեկություններ ունենան Արցախի մասին, հատկապես այն առումով, որ այստեղ խաղաղություն է։ Արցախի հանրապետությունը հաջողությամբ ավարտել է իր մասնակցությունը Մոսկվայում կայացած MIT 2016 միջազգային տուրիստական ցուցահանդեսին, որի շրջանակներում ԼՂՀ պատվիրակությունը մի շարք ընկերությունների եւ գազམ་ակերպությունների հետ համատեղ կազմակերպել է մարքեթինգային միջոցառումներ, ուղղված Արցախի հանդեպ հետաքրքրության բարձրացմանը։ Ռուսական զբոսաշրջային շուկայում Արցախի զբոսաշրջային ներուժի ներկայացումը կարևոր է նաև վերջին տարիներին հայկական զբոսաշրջային արդյունքի հանդեպ հետաքրքրության աճով։ Մոսկվայի զբոսաշրջային ու ճամփորդական ցուցահանդեսին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը վերջին 10 տարում մասնակցում է առաջին անգամ։ Հատկանշական է, որ Արցախի տաղավարի ներքո ցուցահանդեսին մասնակցում էին նաև արցախյան երկու զբոսաշրջային ընկերություններ։ Մոսկովյան ցուցահանդեսի մասին պատմում է ԼՂՀ պատվիրակության ղեկավար Հանրապետության էկոնոմիկայի փոխնախարար Սերգեյ Շախվերդյանը։ Ցուցահանդեսի երկրորդ օրը Go to Armenia ռուսական ընկերության հետ մեկտեղ կազմակերպել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության զբոսաշրջային ներուժի շնորհանդես, որը փայլուն կերպով անցկացվել ու առաջացրել է մեծ հետաքրքրություն, կազմակերպվել է Արցախյան գինու համտես ցուցահանդեսի մասնակիցների համար մենք ներկայացրինք Ամերիա ռուս ընկերության միջոցով Արցախում մարտադրվող կատարո գինու տեսակը Ղարաբաղի ղեկավարի շրջակայքը ամբողջ լեփլեցուներ հասարակությամբ մարդկանցով, որոնք եկան համտեսելու։ Կազմակերպվեց նաև հայկական խոհանոցի շնորհանդես հայկական տաղավարում, ու այդտեղ եւս եղավ Ղարաբաղյան հատված, որը շատ ողքեվորիչ ու տպավորիչ էր։ Ընդհանրապես ցուցահանդեսը բավականին արդյունավետ էր մեզ համար, հատկապես եթե նկատի առնենք, որ վերջին 10 տարվա ընթացքում սա առաջին մեր մուտքն է Մոսկվայի միջազգային զբոսաշրջային ցուցահանդես, շատ կարևոր է, որպեսզի այս ցուցահանդեսին մասնակցող քաղաքականությունը շարունակվի։ Դուք լսում եք լուրեր։ Մարտի 28-ին մեկնարկել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի աշխատանքային այցը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Հանրապետության նախագահը Մասաչուսեթս նահանգում այցելել է հայաշատ Oettertown քաղաք, որտեղ հայերը անցյալ երկու դարերի ընթացքում հիմնել են ազգային լուրջ կառույցներ։ Սերժ Սարգսյանը հյուրընկալվել է Ամերիկայի հայկական գրադարան Թանգարանում։ Նա շրջել է գրադարան Թանգարանում ծանոթացել ցուցադրանյութին, մշակութային այս հաստատության գործունեության վերաբերյալ զրուցել պատասխանատուների հետ։ Սերժ Սարգսյանը այնուհետև այցելել է Ռամկավար ազատական կուսակցության պայքար եւ հայ հեղափոխական դաշնակցության հայրենիք կենտրոններ, ցանոթացել հիշյալ կենտրոններում հայկական ավանդական այդ երկու կուսակցությունների ծավալած գործունեությանն ու պայմաններին։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը Միացյալ Նահանգներ այցի առաջին օրը եղել է նաև Բոստոնի Սուրբ Ստեփանոս եւ Սուրբ Երրորդություն հայկական եկեղեցիներում։ Եվրանեստ խորհրդարանական վիայժողովի լիա գումարնիստում քննարկվել եւ ընդունվել է արևելյան գործընկերության եւ եվրոպական միության անդամ երկրներին սպառնացող հիմնական վտանգների եւ դրանց դիմակայելու քայլերի վերաբերյալ զեկույց։ Այս մասին հայտնել է Եվրանեստ խորհրդարանական վիայժողովում հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Արտակ Զաքարյանը։ Նա նաև նշել է, որ եղել են առաջարկներ կապված Ղարաբաղյան հիմնախնդրի հետ, որոնք ընդունելի չեն եղել հայկական պատվիրակության համար։ Այս դեպքում մենք ցանկանում ենք օգտագործել մեր վետոյի իրավունքը, սակայն բանը դրան չհասավ։ Կարողացանք քննարկումների արդյունքում ձեռք բերել համապատասխան պայմանավորվածություններ եւ առաջարկների հեղինակները հետ վերցրեցին իրենց առաջարկները, ընդգծել է Արտակ Զաքարյանը։ Պատգամավորը նշել է, որ անընդունելի ձևակերպումներ ասելով նկատի ունի օկուպացված տարածքներ, ռազմական ագրեսիա, զորքերի դուրսբերում եւ նմանատիպ այլ ձևակերպումները, որոնք ընդհանուր բնույթ են կրում, իսկ հետագայում կարող են օգտագործվել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման համատեքստում։ Մարզասերների համար Այսօր ԼՂՀ կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարության եւ Արցախի ազատամարտիկների միության համատեղ գազམ་ակերպական ջանքերով անցկացվել սեղանի թենիսի առաջություն հաշմանդամ ազատամարտիկների մասնակցությամբ։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Մրցությանը մասնակցում են հաշմանդամ համազատամարտիկներ հանրապետության բոլոր շրջաններից։ Նպատակն է գոնե ինչ-որ չափով հետաքրքիր դարձնել ազատամարտիկների առօրյան։ Արցախի ազատամարտիկների միության աշխատակից մրցության մասնակից Ալվարո Շեկյանը մեծ զրույցում նշեց, որ նման միջոցառումներն առիթ են եւս մեկ անգամ իրար տեսնելու, կիսելու արցախյան պատերազմի իրենց վերհուշերը։ Նպատակը նախ հաշմանդամներին թեկուզ տարին մի անգամ իրար կողք հավաքեին միասին։ Օրինակ ինձ համար ճիշտն եմ ասում, ես մի ոտս չկա անդամահատված։ Ինձ համար կարևորը ոչ թե հաղթանակն է, այլ կարևորը մասնակցությունն է այս խաղին։ Եվ հիմնականում ես ուրախանում լիարժեք զգում այն հարազատությունը, որ պատերազմի տարիներին անցել ենք միասին մեր ծանոթ ընկերների հետ միասին։ Սա է կարևորը։ Եվ դրա համար ես շնորհակալ եմ, որ մեր միջոցառումները կազմակերպում են։ Մրցությանը հադրութի շրջանի ուխտաձոր գյուղն է ներկայացնում հաշմանդամ ազատամարտիկ Վլադիկ Բաբայանը։ Նա արդեն երկրորդ անգամ է մասնակցում թենիսի մրցություններին։ Երբևիցե մրցանակային տեղը զբաղեցրել Դե ճիշտ է, ես երկու տարի ա որ գալիս եմ, դեռ հələ չէ։ Հա, բայց սիրով մասնակցել։ Հա, սիրով ուզում մասնակցել։ Ուրախ որ նման միջոցառումներ են։ Հա, конечно, ուրախ։ Սպորտից լավ ենք, հա։ Ընդհանուր առմամբ մրցությանը մասնակցում է 21 ազատամարտիկ, յուրաքանչյուր շրջանից ընդգրված է 3 հոգի։ Հաշմանդամ ազատամարտիկների սեղանի թենիսի առաջնությունը կտևի 2 օր։ Կազմակերպիչների հաղորդմամբ մրցանակային տեղեր զբաղեցրած հաշմանդամ թենիսորտները կարժանանան թանկարժեք նվերների եւ դրամական պարգևների։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Դուք լսում եք մարզական լուրեր։ Ռուսաստանցի Սերգեյ Կարյակինը դարձավ շախմատի աշխարհի չեմպիոնի հավակնորդ եւ շախմատային թագի մրցամարտում կմրցի նորվեգացի Մագնուս Կարլսենի հետ։ Մոսկվայում ավարտված շախմատի աշխարհի չեմպիոնի հավակնորդների մրցաշարի վերջին 14-րդ տուրի կենտրոնական պարտիայում Կարյակինը սպիտակներով 42-րդ քայլում հաղթեց Միացյալ Նահանգները ներկայացնող Ֆաբիանո Կարուանային եւ 8.5 միավորով գրավեց առաջին տեղը։ Կարուանան մրցաշարը ավարտեց 7.5 միավորով եւ աշխարհի նախկին չեմպիոն Վիշվանաթան Անանդի հետ բաժանեց երկրորդից երրորդ տեղերը։ Հիշեցնենք, որ հայկական շախմատի առաջատար Լևոն Արոնյանը վերջին տուրում Սևերով ոչ ոքի էր խաղացել Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչ Հիկարու Նակամուրայի հետ եւ վաստակելով 7 միավոր բաժանել էր 4-ից 7-րդ տեղերը։ Լրացուցիչ ցուցանիշներով հայ գրոսմաստերը գրավեց 5-րդ տեղը։ Շախմատի աշխարհի չեմպիոնի մրցախաղը տեղի կունենա 2016-ի նոյեմբերի 10-ից 30-ը Նյու Յորքում։ Մրցախաղի մրցանակային հիմնադրամը կլինի առնվազն 1 միլիոն եվրո։ Աշխարհի գործող չեմպիոնն է FIDE-ի առաջին համար Մագնուս Կարլսենը։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, Հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամացություն առանց տեղունների եղանակ։ Վարկյանում 2-ից 7 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 1-ից 5, ցերեկը 6-ից 10 աստիճան տաքություն։ թվական ծրագիրը սպառվեց